पोइ मौलाना जन हिकिड़ी जमात तयारु कई जेका वहिंवात में कमु शुरू करण लॻी सोर बोर मोर करायूं क़ुर इस्लाम आहिस्ते आहिस्ते अहिड़े क़िस्म जे माण्हुनि लाइ ऐं मौलाना जन ताक़ीद कयो त बाबा उलमा खां न कटिजो पोइ अंग्रेज़नि ॾिठो त इन में असांजो लतीफ़ो आहे हल हदीस में ॾिठो त लतीफ़ो आहे अहिड़ी तरह सां बेदतुनि में ॾिठो लतीफ़ो आहे इख़्तिलाफ़ करायूं हिन जमात खे हिन जमात में हाणे हर क़िस्म जा माण्हू बिस्तरो खे कादानी घुमंदा सभु क़िस्म जा माण्हू यूरोप जा जेके आहिनि सम्झ मेंबर उहे बिस्तरो खयूं अथनि घुमंदा वॾा वॾा फ़ौजी जनरल कर्नल बबत इस्लाम की छह बातियूं हुनसां कोई ज़्यादा बात न करण हाणे मौज़ूक जे ख़िलाफ़ु आहे ख़तमु लुगोत का मसइला लखे माण्हू गॾु थियणु ख़तमु जो नालो न वठनि तंहिंजी माना त यूरोप जी साज़िश आहे न इहा जिहाद जो नालो कोन्हे हीअ तावील त जेके जिहाद जूं आयतूं आहिनि क़ुर जी ॿियनि केतिरनि आयतुनि जी तावील कबी आहे हक़ीक़ी माना खे छॾे ॿिए मजाज़ी माना ॾे वञिबो आहे तंहिं करे जिहाद जे आयतुनि खे बि असां हाणे हक़ीक़ी माना खां फेराए करे मजाज़ी माना ॾे तावील करियूं था जॾहिं क़ुर क़रानतुनि जी तावील करणु जाइज़ आहे त जिहाद जे आयतुनि जी तावील तावील करणु तावीर जाइज़ आहे तव्हां सम्झी सघो था त इहा इहा इस्लाम जी ख़िदमत आहे इहा ॻाल्हि चवे थो शर्म खां को कोन थो चए असांजो हाल अहिड़ो थी पियो आहे जो मां हिकिड़े ॾियो हिन में कई तकरीर ख़ैरपुर में उते मोली वेठा हुआ साहु पियो निकिरे ज़ाल हक़ जे मुतालिक़ मां ॻाल्हायो गादियन जे मुतालिक़ मां चयुमि त सम्झो त तव्हां सभु कुझु था छोकिरियूं थींदियूं आहिनि वॾियूं पोइ के हूंदियूं आहिनि सरकश के हूंदियूं आहिनि उहे पीउ कोन चवंदियूं आहिनि पर का अहिड़ी छोकिरी हूंदी आहे पीउ चवंदी आहे त मूंखे उतारियूं मोली मां चयो सभु सम्झनि था त हीअ हुकूमत आहे जी आहे ऐं कमु नथो थिए पियो पर मां हिकिड़ो हिननि जे आरो हिकिड़ो हिजाब लाहे खणी थो पियो चवां बाक़ी ॻाल्हि इन्हनि सभिनी जी इहा आहे रायो इहो आहे त वाक़ई इहा ॻाल्हि सही आहे इलाह माशा जिन जी तबियतूं को मसख़ थी चुकियूं आहिनि पंहिंजे हिन मामलात में उन्हनि खे कढूं था जे अञा बि हिन हुकूमत जा उहे हिमायतदार आहिनि पाकिस्तान में कहिड़े ॾींहुं हक़ीक़ी हुकूमत थी आहे जंहिंजी हिमायत कजे सभु ज़ाल हिक ॿिए जे पोयां कैफेर किरदार खे पहुचंदा विया हिक ॿिए जे पोयां वॾा पाजी ईंदा था वञनि पिया इहे सभु यूरोप जा माण्हू आहिनि ऐं माण्हुनि खे अहिड़ो ज़ाब्ते में मज़बूत जंहिंजी हद न आहे हिकिड़ो रस्तो ॾेई खणी छॾियो अथनि हिन खां वधीक ॿियो कहिड़ी ॻाल्हि आहे कई बि माण्हू ते केस थिए कामोरे ते केस थिए रुगो चिलो जमात में ॾे केस ख़तमु छा इनखे न चइबो त हुकूमत जी जमात आहे या हुकूमत मुहिब आहे इस्लाम जो तव्हां ॿुधायो त हुकूमत इस्लाम जी मुहिब आहे पोइ जमात तबलीह में चिले खां बाद छो था केस कंदमि थियनि उन्हनि जो पंहिंजो लतीफ़ो आहे इहो माण्हुनि जे ज़हन खे मसक करिणो आहे ऐं पोइ इहा जमात चवंदे त ॿोली नव चिला ॾे त पोइ मुस्लमान थी बाक़ी ॿियो हिकिड़े चिले में मुस्लमान छो त ॿोलीअ खे जी परवर थियल आहे क़रान सां जेसिताईं आहिस्ते आहिस्ते उहे रंध हुन जा क़ुरान जा नक्श जेके आहिनि रहनि पथर त निशान ड्राइनि ॾुखिया आहिनि जेसिताईं टुके टुके ड्राहियो नवनि चिलनि में हाणे त बसि ॿ टे साल था चवनि लाइ घणा तंहिंखां बाद पोइ वञी पोइ भई ॿोली मुस्लमान थींदो आहे हे जमा तबली जा हाल आहिनि ऐं बारे में को ॻाल्हाए थो ॿोली मूंखे चवंदा जमा तबली जे ख़िलाफ़ किथे आहे ख़िलाफ़ु जमात जमात जे उसूल खे ॼाणा थो मां जमात में कमु कंदड़ आहियां कमु कयूं पर जेका ग़लती आई आहे हुनखे न कढिजे था मस्जिद शरीफ़ आहे ठीकु आहे जेकॾहिं मूं कुतो तड़िजे त पोइ गुनाह आहे चवंदा आहिनि त मस्जिद मां भई तड़े थो पियो ईअं चइबो की न न इहो ठीकु आहे मस्जिद मां जिन वारो को माण्हू मस्जिद में अचे पोइ हुनखे तड़े न कजे गंदा पेर हुजनि स्काकुस हणा हिकिड़े बेवकूफ़ जा मस्जिद में लंघे थिए हुनखे तड़े न कजे पोइ वरी हुनजे लाइ इहा बदनामी कजे मस्जिद मां माण्हुनि खे तड़े थो ईअं चयो चवणु सही आहे अहिड़ी तरह असां जेका तबलीग जमा जी मुखालत करियूं था अहिड़े जिन बि माण्हुनि खे नजसनि माण्हुनि खे कढण जे लाइ चऊं था तीर करियूं हे हिननि जो मामला भई जोड़ में आया न बि साईं जोड़ में कोन आया हुआ पंहिंजे मिटनि माइटनि सभिनी खे तोड़ण आया घे जोड़ण आया आहिनि अलाह ख़ुदा हिदायत हक़ीक़त जो इनकार कोन कबो आहे पर उन खां बाद जेके ज़्यादतियूं आहिनि उन्हनि खे काटणो आहे इहा ॻाल्हि केरु सम्झाईंदो केरु चवंदो केरु ॿुधाईंदो हिकिड़ो बि माण्हू न ॿुधाए त पोइ त दीन ख़तमु थिए पियो छा पोइ त ॿिजी हली वेंदो नसल हली वेंदो इस्लाम जो यादि जो तरबस अलाह ताला तूं फरमाए मस्जिदनि खे आबाद कंदा आहिनि मोमिन जंहिं क़ाइमु थी आहे त ज़का लम अलाह हे अख़र न हुजे छा त पर अलाह ताला मस्जिद खे आबाद कंदो आहे जेको अलाह जो मिलाखत ईमान आणे निमाज़ क़ाइमु करे ज़कात ॾे ख़ुदा खां सवाइ ॿिए न ॾिजे इहा शइ हिन अहिड़े क़िस्म जे सभिनी खे कॾहिं करे जेके ख़ुदा खां नथा ॾिजनि ऐं ॿियनि खां ॾिजनि था इहे हिननि में या मसाज जे लाइ बि दाख़िल कोन्हे बसि कई कोन अलाह त फरमाए त पोइ इहे हिदायत वारा थींदा जेकॾहिं ख़ुदा खां ॾिना त असुल शइ ख़ुदा आहे जेकॾहिं ख़ौफ़ ख़ुदा कोन्हे मस्जिद जो क़ाइमु करणु करणु निमाज़ जो पढ़णु ज़कातुनि जो ॾियणु इहो रस्मी आहे इहो रस्मी आहे अजल तुम शिकायत हाज हिकिड़ो दौरु हो अरब चवंदा हुआ त असुलु कमु ई आहे काबत लाइ चाढ़िजे तेल बती कजे ऐं साईं हाजी अचनि त उन्हनि खे पाणी पीआरिजे मस्जिद हराम जी ॿुहारी ॾिजे हि जीअं हाणे अरब हरम ठाराए ठाराए ठाराए चिंता थी पिया लाइ केतिरा वॾा रुगो इन में इहो जेकर पैसो जंग ते ख़र्चु कनि हा ऐं हरम शरीफ़ साॻियो सादो हुजे हा जंहिंजे चौधारी भितियूं बि त हुजनि हा परवाह न ही पर दुनिया जे अंदरि वॾी ताक़त लिखिया वञनि हा हरम ठाराए ठाराए किरोड़ रुपया अलाए होॾे मक़सदु एतिरो नंढो कढाए तरफ़ा थियो सॼे ॾींहुं माण्हू वञनि खां छाणींदा जब जबल चढ़ंदा लहंदा हीउ को कमु आहे जेको कनि था सॼी दुनिया में शाबस थी वई आहे ज़हनी कोन रहियो आहे जेको ॻाल्हि सही सही सम्झे सदकन अल हाजिन खे पाणी पीआरो मस्जिद करणु कढाइणु सफ़ा मरवे खे सफ़ायूं कराइणु इहे तव्हां सम्झो कमल आमरतानतनि इनकार कयो मां हिनखे छा कयां काॾे का हिन तरज़मे खे बड़ा माण्हू या पाण ॾिसो त इन अलाह हा पाणी प्यारणु जूं नालियूं सॼे हरम में पखेड़णु मस्जिद हराम खे तामीर कराइणु ऐं चौधारी साईं वॾियूं वॾा जायूं ठाराइण जंहिंखे हदन आहे इहो उन माण्हू वांगुरु आहे जेको अलाह त ईमान आणे ई अलाह न आहिनि बराबरि ई छा आहे न अलाह खे अरब जो मोलवी न चवंदो कहिड़ी हुकूमत आईन लाइ हाणे काबतुला जी जेका मस्जिद शरीफ़ आहे न इहा एतिरी थी जेतिरी करे करे जेतिरी एतिरी आहे बसि हिते दीन महदूद थी वियो नवी साईं चौधारी मस्जिद जो मतिलबु आहे त मर्कज़ जे चौधारी जेॾी लीक कढो तव्हांजी मर्ज़ी आहे मनो ई कान्हे मर्कज़ जो नुक़्तो रखी पिलकार फेरायो अधे इंच ते तव्हांजी मर्ज़ी आहे पंजनि इंचनि ते तव्हांजी मर्ज़ी आहे पंजनि फुटनि ते तव्हांजी पंजनि महिलनि ते तव्हांजी पंजाह महिल ते पंजाह हज़ार महिल फेरायो सारी दुनिया ते फेरायो अर्श अज़ीम ते फेरायो हिननि इहा मस्जिद ठाराए इस्लाम खे हिते मज़दूद करे छॾियो ख़ादमल हर महिन थी आहे आहे हुकुम न अलाह ताला फर्माए तयारी करियो हद जे लाइ का ॻाल्हि कान्हे त हुनजी हद छा आहे निमाज़ जे रक़ात जो बयान ई कोन्हे को वधि में वधि महीनो रमज़ान जो अचे थो पोइ टीह कोन्हे उणटीह हथ माना इन जी बद मुक़ररु कान थी न रोज़नि जी बि हद कान्हे टीह बि तव्हांजी मर्ज़ी उणटीह बि तव्हांजी मर्ज़ी हिते ताला फरमाए त तव्हां एॾी तयारी करियो एॾी तयारी करियो एॾी तयारी करियो जो तव्हांजा दुश्मन अलाह अलाह जे रसूल जा दुश्मन पंहिंजे घरनि में जॾहिं गीदी थियनि ऐं जॾहिं उहे गरपो कपिड़नि पोइ चइबो त तव्हां मुस्लमान आहियो ऐं फर्ज़ पूरो कयो अरब खां खोटिजनि था अमेरिका वारा अरब अमेरिका वारा त वीचारा सॼे ॾींहुं जी पूॼा था कनि अमेरिका जी पूॼा था कनि त हाणे सतसारी जा मुस्लमान अंग्रेज़नि अमेरिका जी पूॼा रूस जी पूॼा चीन जी पूॼा सदाई उन्हनि जे कफ़े में लॻल आहिनि सारे पाकिस्तान जे मुल्क तां कर्ज़ु लहे सारे पाकिस्तान जी दौलत गॾु करियो इन खां बि अञा मथे शहज़ादे फहद ठाराई अमेरिका में मारी एॾो वॾो ख़र्चु कयोसीं ख़रबो रुपया हुनखे ख़र्चु आया पूरो पाकिस्तान विकिणी वियो त बि हुनमें अची वञे ऐं ठाराई थी अमेरिका में इहा न थींदी सारी दुनिया ते फाटंदी इस्लाम जी ख़िदमत आहे इहा हेॾो चकर अंग्रेज़नि कयो आहे असां सां हेॾो विड़ायो यको अॼु ताईं विढ़ंदा था अचनि सरको बि करे ख़तमु करे फिटी कयूं सम्झे असांजे नौजवाननि खे वरी अची वरितो आहे वतन जे हिनखे ख़बर न आहे त ककरो पाणी वसंदो आहे जंहिं ॾींहुं तंग थियनि त असांखे पाणी कोन्हे पंजाब पाणी बंदि करे चैलेंज अथसि जंहिं ॾींहुं पाणी सिंध खे न मिले हुनजो अचनि असांजो चाहे दरिया सां अकुला भई हुते थो था वठूं त सभु कुझु आहे ऐं रज़ाऊं आहिनि तव्हां ते तव्हांजे लाइ जन्नत आहिनि दुनिया में इहे त आख़िरत में हमेशह ख़ाली न थी आहे बि कोन हुतो बसि कमु करे वियो हमेशह रहंदो हुते हिन लाइ अज़ीम ईंदो अजर नज़ीम ख़ुदा वटि अजर वॾो आहे या त हे तिबाह थियूं कनि ख़्यालु करियो हिन तिबाही खां पाण खे बचायो लातो आबाह पंहिंजे अबेरादे खे पंहिंजे भाइर बिरादर खे दोस्त न वठो उहे जेकॾहिं कुफर सां मुहबत रखनि था फिरी कयो कहिड़ो आहे माइटु कहिड़ो आहे भाउ कहिड़ो आहे मिटु मिट हुजे माइट हुजे पीर अबनायदार उनजे हारते जो तव्हांखे ख़तरो आहे तव्हां पसंदि कयो आहे इहे जेके सभु शयूं तव्हांखे अलाह खां अलाह जे रसूल खां वधीक प्यारियूं आहिनि ऐं चयां त फीस खां वधीक प्यारियूं चङो बसि उहो इंतज़ारु करियो इन अलाहीन بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم عشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها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 माशी निज़ाम जा ज़राइ सभिनी खां मथे इहा ॻाल्हि अहिड़े तरह सां मुशरकिन सां मुवालात दुनिया विखाहशात खे पूरे करण जे लाइ काफ़रनि सां तालुकात इहे बि पोइ ते हटियल आहिनि हिकु हदीशरी में अचे थो जॾहिं तव्हां दांदनि जे पुछनि खे पकड़ींदव पोखियुनि पोखुनि ऐं बागनि ते राज़ी थी वेंदव जिहाज़ी सभी ला खे छॾींदव हदीस्पाक में अचे थो तव्हां अहिड़ी ज़िलत जे हेठि अची वेंदव जो उनखां वरी निकिरणु नामुमकिन हूंदो जेसि ताईं जो वरी जिहाद बि मोटी इहा ॾिहाद पी जबीलोटी आहे फरमायो रसूल बहरहाल इस्लाम खां असांजा ज़ाती आहे घणो कोई इस्लाम असुलु असांजी ज़ाती शइ इस्लाम जा जेके मतालब आहिनि से असांजे लाइ बि ज़ाती शइ उन्हनि खे हमेशह अॻिरो रखिणो आहे अक़ीदे जे लिहाज़ खां कमल जे लिहाज़ हिकिड़ो माण्हू जिहाद हिन ख़्याल सां नथो करे त असांजो तइदादु थोरो आहे अल ईमान कलील अदद में आहिनि काफ़रनि जो लश्कर वॾो आहे इन करे हाणे कीअं यादि कजे या असां वटि असबाब असलियो थोरो आहे काफ़िरनि वटि घणो आहे पंजवीह आयत खां वठी सतावीह आयत ताईं हिनजे जवाब में त तव्हांजी किलत कुफर जी कसरत तव्हांजो सामान थोरो काफ़रनि जो सामान घणो इहो सबबु जिहाद जे मुअर करण जो न आहे जिहाद खां पोइ ते हटण जो सबबु इहो न आहे इहो हिकिड़ो तमामु वॾो मसइलो आहे अलाह ताला फरमायो त ॾिसो हुन आहिनि में तव्हां ऐं ॿियनि केतिरनि जायुनि में तव्हांजी घणाई हुई त तव्हांखे नफ़ो न थियो ऐं तव्हांखे उन कसरत जे हूंदे केॾी तंगी पहुती बदर में तमामु कलील हुयो सामान बि थोरो हुयो असलियो बिल्कुलु घटि तयारी जंग जी कान उते वरी तव्हांखे अलाह ताला मदद कई साफ़ मसइलो निकिरे थो त किलत ऐं कसरत असबाब जो घणो या थोरो हुजणु अलाह जे रस्ते में जिहाद खां ऐं निकिरण खां मानियो न आहे हिकिड़ो हिन में नुक़्तो आहे इहो हुकुम अहिड़ी जमात जे लाइ आहे जेका महाजरीन अनुसार जहिड़ी ईमानी कुवत में मुनज़म हुजे जेकॾहिं इन अंदाज़ में न आहे त पोइ सामान ॿुधणो खपे लश्कर खपे तवकुल जे ख़िलाफ़ु न आहे सभु ॻाल्हि पर उज़ुर किलत जो ॼणो कोन्हे मतिलबु इहो आहे किलत जो उज़ुर कोन्हे जहिड़ी तरह आख़िरत में अलाह ताला वटि जवाबदारी जॾहिं थींदी उते जहालत उज़ुर न हूंदी कोई चवंदो त रब मूंखे हिन मसइले जी ख़बर न ई अलाह ताला क़बूल न कंदो अहिड़ी तरह जंग जॾहिं वाकियो थी वञे मुल्क में हिकिड़ो माण्हू किलत जे लिहाज़ सां उज़ुर करे वेहे त हाणे मां छा करियां मां वटि अख़बार कोन्हे ॾींदुसि हिनखे सिर पंहिंजो पेश करिणो आहे इहो मसइलो आहे तहा जेका जमात पंहिंजे उसूलनि जे सिहत में को बि शक शुभो नथी करे हुन जमात खे यकीन आहे त असां पंहिंजे उसूल ते आहियूं उहा जमात उहा जमात किलत ऐं कसरत जी परवाह न कंदी जेकॾहिं कुझु इख़्तिलाफ़ ॾिसी पवंदो खणी चंद माण्हू अहिड़ा लभंदा आहिनि इख़्तिलाफ़ मिटिजी वेंदो बदर जे मौक़े ते नबी अकरम सल हुननि खां पुछा कई त भला जंग कजे ख़बर जॾहिं हवाज़न कबीले वारनि खे पई आहे मालिक बिन नाले हिकिड़ो शख़्स आहे नसरी कबीले जो उनखे इहो पतो पियो रही सघो अमीर हो हुन लश्कर पंहिंजो गॾु कयो सकीफ़ वारा बि हुन सां मुतफ़ थिया जेके सप थिया सकीफ़ वारा इहे ताइफ़ जा हा इन्हनि में हूंदो रंग वर सलाह सम्झनि में ताइफ़ वारनि में खीर पीतो अली मसाद जी आर अलाह ताला ॿिया बनू दुशम कबीले वारा उनमें दुरैद बिन सुम आहे शाइर दुरैद जो कसीदो आहे वॾो ज़बरदस्त कसीदो उहो बि कोड़ो हुजे काबत लाइ में जेकी कसीदा लटकियल आहे में उन वटि विया हुन खां पुछणु लॻा त तव्हां राय ॾियो मोकिलियो उहो ॾिसी वियासीं दुनिया ते न बि साईं खे ख़बर मुकमल तयारु हालात अनवर सलाह फ़ैसिलो कयो त जन अजीब ॻाल्हि जंग ते निकिरनि था हुनखे जेका खचर नालो ॿारहं हज़ार लश्कर खयो मके मुकरम जी फतह थी कुझु नवां माण्हू बि त मुस्लमान उहे बि तुरे छॾनि ॿिया पंहिंजा अनुवाज अनुसार ॿारहं हज़ार जेको वॾो ख़ासो लश्कर मके ते हुकूमत न बि छंदी पत मकी जो थी लश्कर नबी अकरम सलाह सम्झनि जॾहिं घणो ॾिठो एतिरो तबियत में फरहत में आया भला बहाल आहे हाणे किलत जे करे जेका ॿार खाए बि उहा न थींदी हुननि जे लड़ाई में बि मदद कई आहे जंहिं वक़्त में ख़ुशि पई करे तव्हांखे घणाई तव्हांजी पर फलम तुग अनकुम शइ आहे उन घणाई कुझु नफ़ो न ॾिनो एॾी घणाई जे हूंदी ताक़त अलॻि कुमल अर्ध में हो पर ज़मीन तव्हां ते तंग थी वई एॾी कुशादी ज़मीन पोइ तव्हां हुतां पुठी ॾेई फिरिया हो घणाई कोन को ॾिनो हज़ूर अमर सलाह खे जे अलाह ताला मथां क़ुर नाज़ फरमायो पोइ वादी हुन में आया वादी आहे हिकिड़ी हवाज़न ऐं मके ताइफ़ जे विच ते हवाज़न छा कयो जो उहे वादीअ जे पासे में लिकी वेठा लश्करनि कई तयारी होॾो बि आहे होॾो बि हुननि हिकिड़ा जुदा चारि हज़ार लश्कर लिकाए रखियो वादीअ में उहो जबल जो नुकड़ हुते जंग खां ॿाहिरि करे हिकिड़ो हुननि जो हेॾो सिखूं थी वियूं लश्कर जूं काफ़रनि जो लश्कर नबीम सलाह जो लश्कर आवाज़नि वारनि मुस्लमाननि ते हमिलो कयो पर हमिलो कयो टुटी पिया हिकिड़ो माण्हू हमिलो करे मुसलमान खेतिरे जो को कंदे न पियो ॾिसे भॼ भॼा हुजे नबी अबू अगर सिद्धी कुझु बीह रहियो उमर फारूक कुझु बीह रहियो हज़रत अली बीह रहियो हज़रत अब्बास बीह रहियो अबू सुफ़ बिन हारिस इहो बीह रहियो उसामो बि अहमद बिन उबेद रबियो बिन हारिस फज़ल बिन अबास लबद चइबो आहे जीअं तल कंहिं पुठीअ ते पइजी वञे न घोड़े जो तूं ज़मीन जो तल थी पओ कीअं माना पेट घोड़े पइजी रहो असुल न कमु पोइ जेके नबीअ करो सलाह सां गॾु हुया उहे साबित रहिया कोन जेका माई हज़रत अबूत अंसारी जी घरवारी हज़रत अनस जी माउ इहा मुजाहिदा ई वरी इहा बि माई हुननि जॾहिं पंहिंजे घर वारे अबूतल सां गॾु ऐं इहा हमल वारी औरत हुजे अब्दुला बि अबू अबूतला पोइ हुनखे हुन इन माईअ छा कयो जो सौंदरो खणी ॿधो ऐं उठो जेसि हिकिड़ो अबू अबूतल जो हुन रोब जे वक़्त में ऐं जंग जे वक़्त में हिनखे ख़तरो थियो ऐं उहो घबराहट सभिनी माण्हुनि जे मथां चढ़ी चुको हो हिन हुन उठ जे मथां कब्ज़ो कयो त मथां उठ भॼी वञे पोइ हिन पंहिंजो सिर जेको हो उहो उठ वीचारो उहो बि अहिड़ो परेशान हो जो हिन वेठल हुयो उठ उक्तल हा उला इल यसरू नन कया रसोल अला जेके तोखां भॼी विया आहिनि हिननि खे त क़तलु कजाए फतवा ॾिनई मुस्तियाणी बि थी रहे ख़ुदा जी भाॼी औरत माण्हू बीठी आहे हुते न वॾी ॻाल्हि आहे अहिड़ो जीअं कमा तलहा अला इल खे बि अहिड़ो क़तलु कजाए भाॼो करनि खे छा कंदी मां प्यारत जी शुजा खे संदसि पियो पियो करे जेका कचर ज़मीन ते पेटफोड़े पई उन त लथा हा पोइ उन वक़्त में ई दफ़ो अल्ला ताला ॿ ताक़तूं ॾिनियूं हिकिड़ी ताक़त मूंखे पंहिंजे रब जे पासे खां नबूबत जी मिलियल आहे हिकिड़ी ताक़त मूंखे पंहिंजे ख़ानदान खां शराफ़त मिलियल आहे जो मां अब्दुल मुतलिफ़ जी औलादु आहियां बहादुर ख़ानदान सिबी पोइ छॾिजे ईअं करे छॾियो हो मुस्लमाननि खे मुठ पथरनि जी छॾियऊं काफ़रनि जे मुंहनि में शाह विझूं सभु अखियूं मटण बि न पिया ॾिसी सघनि हर हिक जे अखियुनि में पथरियूं पइजी वियूं हज़रत अब्बास जो आवाज़ हो तमामु वॾो रिवायत में अचे थो त हज़रत अब्बास जो एॾो वॾो आवाज़ हो बुखारी जे आवाज़ में लिखे थो सिकूं त टुटी वियूं आहिनि इंतिज़ाम इंतज़ाम तुटी वियो इन लिहाज़ सां रसूल सलाह वटि सौ माण्हू गॾु थी विया इन आवाज़ ते नबी करम सलम जन ॾिठो जंग ख़ूब शुरू थी वई पर हामी वती जंग हाणे गरम थी वई आहे ठीकु आहे पोइ साईं एॾी ज़बरदस्त जंग थी जे चारि हज़ार लश्कर उहो हवाज़न जो उहो बि भॻो ऐं सकीफ़ में कतल रहियो सतरि माण्हू उन्हनि जा कतल थी विया ॿिया भॼी विया हवाज़न जा माण्हू छह हज़ार गिरफ़्तार थी विया हवाज़न कबीर जा छह हज़ार गिरफ़्तार थी विया ऐं उन्हनि सां माल पुठ बकरियूं घर औरतूं उहे कसीर वठी आया ऐं जंग में उन्हनि जो अज़म हूंदो हो ही जंगी ख़ासि अज़म आहे दुश्मन सां अज़म कहिड़ो हूंदो त सभु कुझु खणी ईंदा हुआ त इहो हिते ख़तमु कबो ऐं इहे औरतूं दुश्मन सां जंग थींदी वफ़द आयो बसि जंग ख़तमु थी महीने खां पोइ नबी साईं जन माल विराए सॼो माल विराए हुननि ॾिठो फल मारा उहो जिद जॾहिं ॾिठऊं त ॿिए हाणे असांखे पाण मोटाए न ॾिनऊं पोइ उन्हनि जा वफ़द आया न असां तव्हां वटि तोब करे पीछे मां ते आहियूं असांखे माल बि मिलणु घुरिजे असांजा जेके गिरफ़्तार आहिनि मर्द औरतूं ॿार उहे बि मिलणु घुरिजनि وحضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جلد فرمائی جو سبانی آیا پا جلشکر میں ایک عریف ماہو ہوا انہوں کی قرائی فرمائی آیا اتونی اخوانکم اتانی اخوانکم مورتانی مورتنہا جا بحر بھا بھا بھ رجو بھ पोइ मां हुननि हुननि ते तलब कई पंहिंजे माल जी ऐं सभु आया जी गिरफ़्तारनि जी मां हुननि खे चयो त हिकिड़ा माण्हू मूंसां एतिरा आहिनि जिन पंहिंजे सिर जे सौदे में हासिल कई आहे तव्हांजो मां इंतज़ारु कयो त हूंदे बि कोन आयो हाणे माल तक़सीम थी वियो गनीमत विरहाएजी वई हाणे माल खणो या अयाल खणो पोइ हुननि अयाल खयो आहे बाबा हाणे तव्हांखे जंहिंखे ॾियणो आहे त ईअं ॾे अरब जी ती नबीश न अग में पाण इर्शाद फरमायो त इन शैतान हाणे जज़ीर अरब में नामेद थी वियो आहे हुनजी इबादत न थींदी बहरहाल इहो इहो मामिलो जंग जो जेको तालुक हूंदो आहे उहो बरामद जेका थींदी आहे ॿाहिरनि मुल्कनि खां उनखे रोकी वेंदी आहे दरामद बरामद जंग में ख़राब थी वेंदी आहे आमद रफ़्त जेका माल जी तिजारत जी वापार जी पेसावर बंदि थी वेंदो आहे जंग में हिते रब तबारक वसाला उन देसावार जे मुताल कुझु इंतज़ाम थो फरमाए त पोइ तव्हां ते ज़रूरु तंगी तकलीफ़ ईंदी छो त जंग जी तिबाहकारी मशहूरु आहे अलाह ताला थो फरमाए त जंग जी इन तिबाहकारीअ जी परवाह न कजो वारे ॾे मुंतज़र न थींदो रब ताला ॾे मुंतज़र थियो अलाह ताला तव्हांजो इंतज़ाम कंदो इन ॻाल्हि खां बाला तर थी पोइ जंग करे मतिलबु आहे त जेकॾहिं ॿाहिरनि मुल्कनि सां इनकता थी वञे तालुकात कपिजी वञनि ऐं जंग असांखे करणी आहे जंग करणी पवंदी तालुकात कपिजनि त कपिजनि मसइलो थियो रसद जो रसद जी परवाह न करियो छो त तव्हांजी जेका रसद आहे सो हक़ीक़त में आहे रब जे पासे खां उहो तव्हांजो ॾिसावर कोन कपबो वॾो मसइलो आहे तमामु तमामु वॾो मसइलो आहे आहे ज़बरदस्त ॻाल्हि खे हाणे हिकिड़ी क़ौम जेका दयानतदारी जी दावा थी रखे पई जे ऐं नसारा या त हिकमत ऐं फलसफे जा मुद ई आहिनि जे साबी क़ौम जा माण्हू उहे जेके हूंदा आहिनि से चवंदा आहिनि त जंग सिर्फ़ निज़ाम सालिह जे क़याम लाइ कबी आहे मुल्क निज़ाम पर हिकिड़ी ॻाल्हि आहे त इहो त उन्हनि जो ख़्यालु आहे त निज़ाम सालियो ते रुगो मुल्क जो इन खां सवाइ जंग न कबी तंहिंजो जवाबु अलाह ताला फरमाए थो त क़ौमुनि खे दीन ते क़ाइमु रखणु इहो सबबु न आहे जंग जो रुगो निज़ाम सालियो खाइण पीअण उथण वेहण पियो इहो सॼो मामिलो दुरुस्त हुजे वापारु तिजारत जंग इन जे लाइ हिन खे चइबो आहे हक़ीक़त में आसाबी नसारा इहे आहिनि दीन अहिड़ो नथा रखनि पिया फलसफी मज़हब वारा हुकमा ऐं दानस वारा इहे जंग जो मक़सदु सिर्फ़ु इहो रखंदा आहिनि त मुल्क जो निज़ाम चङो थी वञे इस्लाम इहा ॻाल्हि नथो चए चए थो त जंग जो असरु ॿियो सबबु आहे दीन ते माण्हुनि खे क़ाइमु रखिजे त जीअं उन्हनि जी दुनिया ऐं आख़िरत दुरुस्त थिए लिहाज़ा इहा दावा करणु त सिर्फ़ु निज़ाम सालिह जे लाइ जंग थींदी आहे न कंहिं ॿिए ॿिए कम जे लाइ इहो जेको सबबु हुननि मुक़ररु कयो आहे इहो सबबु सही न आहे जंग जो सबबु जेको हुननि मुक़ररु कयो आहे उन्हनि जो आहे उहो इस्लाम जे जंग जो सबबु इहो न आहे त को महाशियात जी इस्लाह कजे रखजे तेसी ताईं लड़ाई रखो जे तव्हांजी कनि त हुकूमत ते अलाह ताला जी हिकिड़ी आहे हुकूमत आहे तखलीक हुकूमत आहे अदालत अलाहदार बि शर्क न थींदो ॿी ख़ुदा जी आमरीयत आहे अलाह जी आमरीयत में बि कोई शरीक न ग़ैर खे सजदो न कबो इहो ख़ालक अलाह उन जे नतीजे में तंहिं करे जंग माण्हू कनि था पंहिंजे तखलीक़ी मशी मामलात में पर जेको ख़ुदा जी हुकूमत आहे अदलिया निज़ाम आहे ख़ुदा जो उन में नथा कनि तंहिं करे हलाल हराम जो मसइलो ईमान जो मसइलो दीन हक़ जो मसइलो इहो सबबु जंग जो आहे उन्हनि क़ौमुनि सां जिन जंग जा असबाब पंहिंजा मुक़ररु कया आहिनि जिन जे बुनियाद ते जंग कंदा आहिनि हीउ सबबु उन्हनि वटि कोन्हे दीन जंग जो सबबु न आहे पोइ उन्हनि सां लड़ो लड़ो तव्हांजो एतिरो आज़िज़ करे हथनि पंहिंजनि ते न्याज़मंदी सां अची अलाह ताला उन्हनि जो कहिड़ो आहे कौल अलॻि काफ़र आहिनि कहिड़ियूं था फिरनि अहिड़ा मिंदू निला पंहिंजे अहबार खे पंहिंजे रोहबान खे अहबार ॼमो हिबर जी हिबर चइबो आलम खे रोहबान ॼमो राहब राहब चइबो सूफ़ी दरवेश जेको गोशे नशीन हुजे इबादत में पंहिंजो ख़ुदा खणी बणायो आहे हिन कहिड़ी फज़ीलत आहे कहिड़ो हाल आहे हिननि शख्सनि जो हे हुनजे रुहबान अहबार जो चयो मञींदा आहिनि अञा बि वधीक हुजणु खपे छो त हिकिड़े जी ॻाल्हि छॾिजे थी हिननि खे ॿियो त हुकुम कोन्हे इलाही साॻियो कार्हे सुभाणे जेके हिन शिरक कया आहिनि शिरक ख़ुदा में न थींदो छो त शिरक चइबो आहे साधीअ ते जेको बराबरि बीहारे ज़ात ख़ुदा जी इदराक खां ख़्याल खां क्यास खां गुमान खां वहम खां मती आहे कंहिंखे बि ज़ात कहिड़ी बि ज़ात सम्झ में अचे जो उन जे बराबरि रखी ख़ुदा सां शरीफ़ कजे शिरफ़ फिज़ात आहे ई कोन बाक़ी सिफ़ात सिफ़ात जो तासीर आहे उन तासीर ते पोइ माण्हू ॾिसी चवनि था त इहो तासीर जेको रब जे सिफ़ात जो आहे इहो तासीर फलाणे में लही आयो आहे पोइ शिरक हिकिड़ो थींदो आहे सिरयानी ॿियो तिरयानी छो त हुलूल ॿ क़िस्म इन में हिकिड़ा हुलूल जा कायल आहे माना अलाह तबारक मताला हुलूल करे लही इन्हनि में आयो आहे पोइ हुलूल हिकिड़ो सिरयानी हूंदो आहे सिरयानी हुलूल माना जीअं पाणी चणा में विझो उनखे चूसे या इस्पंज पाणी में विझो चूस जी भरिजी जिस्म वधंदो कोन्हे ओतिरो ईंदो आहे चणे जो दाणो जेको आहे ज़रे ज़रे में सारी खिलंदी जेकॾहिं चवंदा आहिनि त अलाह ताला कई पंहिंजे अहिड़े मज़हर में ईअं सिरयान करे अहिड़ो वेहिजी वेंदो आहे जो ज़रे ज़रे में अलाह हुनजे हूंदो आहे ॿियो आहे माना काथे आर अचे थिए लिबास हुनजे मथां उहो चाढ़े इहे ॿ हुलूल हा मुशर्कनि जा ई चइबो आहे जेके अलाह ताला जे मुतालिक़ ईअं चवंदा हुआ सिरयानी हलूल जो मतिलबु हज़रत ईसा माना उन में रब अची पंहिंजो मुंहुं ॾेखारियो आहे इन जे ज़रे ज़रे में अलाह ताला वेठल आहे अहिड़ी तरह सां हरूल सिरयानी माना आरज़ थियो आहे इन्हनि जे मथां का सिफत जंहिं करे उहो इज़हार करे पियो सिज चंड सितारा इन्हनि ते सिफ़त नूर जी तारी थी आहे आरिज़ थी आहे या भला अलाह इनकार थो करे अलाह इहो तिम नूर रब ताला पंहिंजे नूर खे मुकमल करण थो घुरे तोही त ख़ालि इस्लाम जो सिज अलाह ताला चिमकाए दुनिया ते ज़ाहिर थो करे इहे ॿिनि क़िस्मनि जूं ॻाल्हियूं मुशिक दावाऊं इहे कॾहिं बि फ़रोग नथियूं पाए सघनि इन्हनि जी इहा कोशिशि बेमग़ज़ ॻाल्हियूं आहिनि फज़ूल बहस आहिनि रब ताला जे नूर खे को बि मुदहम करे नथो सघे अहिड़ी तरह को बि बेवकूफ़ पंहिंजे मुंहं सां चार ॻाल्हियूं करे सिज ऐं रोशनी खे विसाए नथो सघे अलाह जो नूर थियो नूर हर ज़माने में रब ताला जी तारीख़ जो इज़हार ऐं हुकूमत ऐं सल्तनत जो फुरोब ऐं ज़ारी दुनिया जे अंदरि इहो ज़ाहिर बीठो आहे पोइ जेके इस्लाम जे उसूल जा पूरी तरह पाबंद आहिनि ईमान ऐं तकवा जे राहनि में गामज़न आहिनि उहा फी लाइ जिहाद जो रस्तो आहे त पोइ उन्हनि जे ज़रिए रब तबारक हुकूमत खे बि ग़ालिब थो करे हिकमत खे बि वाज़े थो करे या इलाही अलाह ताला पंहिंजे नूर खे ताम करण खां सवाइ इनकार थो करे ॿी कान थींदी ॻाल्हि कनि अलाह ताला जंहिं हिदायत ॾेई ज़हर दीन कुली जीअं अलाह सभिनी दीननि जे मथां ग़ालिब करे वला करियल मुशरकुनि खे था कनि रब तबा ताला पंहिंजो कमु करे पूरो कंदो बाक़ी इन्हीअ में जेको नुक़सान कंदड़ जमात हूंदी आहे दीन जे आॾो ईंदड़ दीन जे आॾो ईंदड़ जमात हूंदी आहे सो सरमायो हूंदो आहे सरमायो दीन जे मुक़ाबले में ईंदो आहे सरमायो छा आहे सरमायो आहे रियासत रियासत हिकिड़ी दीन जी ॿिए दुनिया जी सरमाएदार ॿ क़िस्म आहे दीनी सरमाएदार दुनिया जो सरमाएदार दुनिया जो सरमाएदार बि दीन खे अॻिते करणु न घुरंदो छो त दीन उनजे फासिद निज़ाम खे टोड़े थो सरमाए जा जेके गॾु करण वारा तरीक़ा ग़लति आहिनि तिन खे भञे थो रद थो करे सूद सिमगिल सटो चोर बाज़ारी ऐं ॿिया जेके बि इस्तेफ़ाली तरीक़ा आहिनि इस्लाम उन्हनि खे ख़तमु थो करे हे इन ॻाल्हि खे सम्झे थो इहो आॾो थो अचे दुश्मनी थो करे इहे जेके बादशाह आहिनि उमरा आहिनि इन्हनि जी अहिड़ी नियत ख़राबु आहे ॿियो सरमाएदार आहे मज़हब जो ठीकेदार उहो ॾिसंदो आहे त हिन इस्लाम जो नज़रियो मुंहिंजे नज़रिये जे ख़िलाफ़ु आहे जेकॾहिं मुंहिंजो नज़रियो कटिजी वियो त पोइ माण्हू असांखे लेखींदा कोन कॾहिं अलाह ताला माण्हू इन कसीर मिलियल अहबार ग़लति फतवाऊं ॾेई राज़ी करे बातिल सां खाइनि था अलाह जे रस्ते खां रोकनि था हिकिड़ो सरमाएदार दॿे था रखनि सोन चांदी खे पंहिंजे घर में नथा ख़र्च कनि अलाह जे रस्ते में हज़रत अली करम अलाह खां हदीस आहे त नबी करम फरमायो त ज़कात उहा आहे गनीअ जे मथां फर्ज़ु जेका फ़क़ीरनि जी हाजत खे बंदि करे जे फ़क़ीरनि जी हाजत बंदि थी वई त गनीअ जी ज़कात अदा थी जे अञा बि को फ़क़ीर रहियो त गनी जी ज़कात अदा न थी फरमायाऊं त फ़कीर जेके हूंदा आहिनि जोत ऐं मुसीबत में तॾहिं ईंदा आहिनि जॾहिं अमीर उन्हनि जो हक़ अदा नथा कनि उहो बुखिया थींदा आहिनि उहो नंगा थींदा आहिनि इन जो सबबु सिर्फ़ु इहो हूंदो आहे त उमिरा उन्हनि खां बुखल कंदा आहिनि पोइ अलाह तबारक मताला उन्हनि खे आख़िरत में हिसाबु वठी ज़बरदस्त आज़ादु कंदो इहा रिवायत हज़रत अली करम खां तिबरानी जी रिवायत आहे तंहिंजी माना त ज़कात जेका चालीहो हिसो मुक़ररु थियलु आहे उहा ज़कात आहे हालात मुल्क जा दुरुस्त थी वञनि तंहिंखां पोइ को फ़क़ीर ई मुल्क में न रहियो आहे जेको ज़कात वठे पोइ चालीह में अचे चिबैतु माल खे ॾिबो साईं हाणे चालीह था ॾियूं जेकॾहिं ईअं न आहे मुल्क में फ़ुकरा गुरबा मसाकीन बे यतीमनि जो लॾो हिकिड़े तरफ़ इहो मौजूदु आहे पोइ इन्हनि सभिनी जे हाज़तुनि खे एतिरो पूरो कबो जो इन्हनि मां न को बुखियो रहे न को उघाड़ो रहे पोइ ज़कात अदा थी जेकॾहिं ज़कात अदा न थी हीउ फ़ैसिलो आहे इहो हुकुम आम कीअं सरमाएदारी निज़ाम खे टोड़ियो थो वञे ऐं ॿियो वरसो अचे सरमाएदारी निज़ाम खे ख़तमु थो करे को बि हिकिड़ो शख्स किरोड़नि जो मालिक थी रही नथो सघे इन सूरत में एॾी मिल्कियत जेका हुनजे पंहिंजे कम न अचे बची पवे कहिड़े कम जी आहे हुन माण्हू असल ॻाल्हि इहा आहे तंहिं करे ॿ सरमाएदार आहिनि जेके नुक़सानु कंदा आहिनि जिन जो अलाह ताला बयानु फरमायो आहे अलाह जे